Hmm. Wong ki nek gedhe sedakoe, kuwi ora lokak ning malah kebak, ora wutah ning malah mutuh. Ya ta? Ora roboh ning saya bakoh. Tuna satak ning bati sanak. Iki lho jenenge wong sedakoh. Nyenengke wong akeh. Aku ya ngono kuwi. Lah kuwi piye? Lah aku ya sedakoh to Dik Towi ora pamer-pamer aku. Wong oh, sedakohmu nggon ndi? Isuk malah titik-titik wong mara ning langsung tak kei TV. Wong moro ning omah dalah ngene. Mas percil, celok tak kei TV. Rodok sore sithik tak kei. Wong moro nek kulkas. Sodako, sodako. Terus rodok bengi magicom mesti wis kuwi. Kuwi oh nek mesine. Ora enak ugi kerdus sodo. Lah Allah. Sing penting ikhlas lho sithik tapi ikhlas lah oke gawe ikhlas. Ikhlas ikhlas apa? Tapi nek ngomong sini wau wah desa pundi niki wau Pak? Dukuwe Ngadirejo desane Sumber Boto. Sumber Boto. Dalane jan iso. halus nan kaya pipine perawan ya sing kukulen launyu seru bareng kula selidiki Pak Minto ternyata dalan rusak niku enten penyebabe penyebabe apa to dalan rusak niku kula nate survei dalan rusak mriki niku ternyata penyebabe truk ya kok iso truk tau kula cegat wong truk momot damen mencep-mencep tak cegat stop mas mas sopir napa mas sampe anekmu memet damen mencep-mencep nih lho aja kaya ngono marai rusak jalan lah kok kono muni mas unek muatanku gak akeh anak bojoku mangan opo, wong neng omah anakku akeh oh ya wis nek ora apa-apa sesuk lha kok enek apa sapa truk memet watu terus muatane akeh tak cegat stop mas lehmu memet watu lho ngatek mencep-mencep ngesak lho dalane marai rusak lah kok mriku nggih nyauri Lah nek muatanku gak akeh, aku ora entuk dhuwit, Mas. Ning omah anakku akeh. Aku terus arek mangan opo, Bareng tak selidiki, Dik. Apa? Ternyata dalan rusak iki sing marahi anake akeh. Wow. Oh. Mulane wong wedok-wedok tak kandhani. Hmm. Nek pengen dalane gak rusak, lha nek manak jo akeh-akeh. Ngono ya. Omong ngono manten to. Dua anak cukup timbangan engko dalane rusak. dalan kuwi lho Dik, dalan kuwi lho. Lah iya mas, dalane ning embong ki aja nganti rusak. Lah, lah iki kan matane kan malah dadi akeh. Lah aku ki nuwun sewu kula niku asine sopir to, Bas? Lah, sopir apa iki lho? Sik, sik, sik, iki perlu dianekke segi penjelasan. Pripun? Kok dalan ki sing marai rusak <laughs> mergo anake akeh. Nggih. Nggih. Mosok sampean rung nyantol. Kok curiga aku. Ya sate kono Yudin, Yudin ki anake piro jajal? Yudin nun sewu eh yutir sing pojok loro lah loro tapi kok an kok dalane rusak apa ora dalane rusak ora eh lah dah sopo tapi mriku anake gak metu dalan kok langsung dilepeh kok dhek dilepeh padane iwak wong wah dilepeh diengkol meh dirungokke Iki wong edok-edok liwati iki lek pengin dalane awet utuh banggah mening, aja anake akeh. Eh, nah, masalahe nek anake akeh, mundak dalane rusak. Iki dalan apa to, Pak? Dalan kuwi lho sepanjang kene iki lho. Lah tapi nyapa perkara sinden bareng teko. Lah tapi kan anake akeh, momotane watu akeh. Nek dadi oh. sopir sing lanang dadi sopir. Lah sing lanang dadi gak dadi sopir. Ya, kudu dadi sopir. Lah. Banyak lo maksa ya, Pak. Iya. Eh, eh. Apa? sinden mulai. Sinden ini nek sekar gadung kula percaya mesti nom-nom ayu-ayu trincing-trincing mesti demes demes pantes. siapa sih ngomong? nah iki lo sekar gadung. lagi Kecuali kai tadi oh kecuali lo Tapi lah kai ya sip. Lah nek gitu ya tetep Mesti trincing-trincing jajal itu kan sing songko songko Tunggu Anu tengen. Tengen. <laughs> kiwa saka kiwa kiwa nek madhep mriki nggih tangan, tengen siji loro telu papat nomor limok iki ya trincing apa ora jajal trincing niki trincing lha siapa sapa to bunda eh, bunda <laughs> bunda diem kulmu iki sampeyan tanggal 22 ijen deh niki lek menurut kula siji loro ora lho as winginane lho wong ijen iku ya ning rene apa ning rombongan kok yo ya rono lho aku nggumun kuwi. Lah pripun jenenge? Diwas kono menyampaikan Pak Pinto, Bunda ndak saged nderek. Panci ki suami siaga lho dadi niki mboten <laughs> siaga dengkulmu kuwi ndi-ndi enek kuwi. Wong e mbok kaya aku ngene. Sindene ngene iki lho, he, trincing apik. Lah menurutmu apa iki? Ukuran sepatu pomo tengen 40 ya kiwa 40 kabeh. Hmm. Ora kaya bojomu, ukurane sepatu sing tengen 40. 40. Sing kiwa 35. Lah kok iso ngono lho? Lah mlakune ngene lho, Dik. Ya tok tenan. bojo ayu-ayu iya oh, sindan kaya ngene-ngene iki umpamane nuwun sewu iki Mbak ibarat kue kue iki pizza Mbak Luki Itali Itali pizza iki larang regane tukune tukune ning kutha-kutha gedhe sing wajib mangan Pak Lurah oh, Pak Lurah Ki Lilis Mbak Lilis iki lak cara anu kue Donking Donat bunder bolong tengah terus pinggirnya ireng ireng ireng Yesus <laughs> ya iki Don King Donat mau jati wong guyu ngono Imas kuwek tukune neng tukune ya neng mall dan neng mall paling tidak ha. sing wajib mangan ya ndak dalang lah ndak naik lah dalang lagi iki punjung punjung gak cara kue kue apa kue tar Oh, nggo ulang tahun. Ulang tahun. Sing anu tukune? Tukune ya ndadake ning toko kuwe enek. Sing wajib mangan. Ya kami tuwa lah ngene Asik, kami tuwa. Kami tuwa <laughs> kelas. Baik, Mas. mas. <laughs> apa ya lak cara kuwe apa? Kuwe iki nganu dek to, tahu isi. Kuwe eh eh. Wah, tahu isi. Tahu isi jero enek togene. Togene. Togene ireng rada rada dawa-dawa. Iya, rada dawa. Heeh. Lah iki lho kaya ngene iki lho, tahu isi. Ya, iki lho. terus sih apa niki lamboke sitok jwatil ngene ya ya ya apa lo lo nah mono tukune neng eh? tukune neng tukune neng pasar-pasar terdekat sing wajib mangan ya ndak dai Pak Carik lah asik lah Bunda Bunda kan ini ki bikang iki, iya, bikang. Ya, bikang, bener. Tadi dhuwure nyepro-pro ngono Ya, ya, ya, ya. Bikang, bikang. terus ya lagi. Ter gorenge rada gosong, gosong wireng-ireng piye. Heeh. Dadi jadi mangan dagelan. <laughs> Sik. Dagelan ya? Iya. Lagi. Mbak Mujati. Mujati. Mbak Mujati lah cara kuwi apa ya? Kuwi kuwi. Nogosari. Eh eh eh eh Nogosari. Nogosari. Ya Gedange ning jero. Loh, iya dilapis gedung gedang. Heeh. Tukune ning tukune ning pasar rene. Ya, Rada plenyek-plenyek piye ngono dipakan. Rada anu modele iki piye ngono lho. Iya iya. neles-neles piye ngono. Iya iya paham ngono lho. Anu tukune ning ndi? Pasar-pasar. Lah sing mangan. Mudin lah ndandake mudin mutin lah. Eh. lah Pak mutin badhe didak. Eh, eh, iki umpama. Lah iya umpama. Nganu, Yutin. Yutin. Apa Kowe apa kono lho? Lah kowe gak enek. Madu monggo sapa? Alah, alah madu mongso wis entek. Kelegen ya. Kelegen. Sapa? Anake tempe bengok gelem kowe. Apa? Apa, Dek? apa? Tempe bengok damput. Tukune ning ndi? Hehehe, percel dan damputan. tak kandhani ya. Lek yang e ngerti tempe bengok, aslinya kowe wong gunung kowe. Lho, langge nggih, lah kula wong gunung, aku wong gunung lho ya. Lah wong aku ya tempe bengok orang iya, eh, roh. Eh. orang oh, roh ta? Urung roh. Wah, sampean roh. orang roh. Kamungi. Sampean go ngroh tempe bengok. Iya. Ora. Ya kaya sampean kuwi. Eh, iya tak Eh, nih rasane, rasane piye rasane? Rasane yo Alah, gurih apa? Pahit tak. pahit sama demi toh pahit toh iya betul orang layu lak tepek bengok ki gurih enak tenan gue seneng aku kok sesok gawak enak ya iya tak gawak enak oh, itu ku neng di neng di enak wih turut bakul bakul wih bakul letek sok sok gak pahit gua iya no ayo sesok nganti rakau bawa enak tak paten iya iseng mangan sampai tadi iya segelem kono tadi lah wih ya oh takon wih oh ya Sing Ya sing gelem ya malah laris no. Lah, sing paling laris ya pojok to ya. mas yo koyo ngene lak dikom banyu anget gurih tak kuwi. Mas yo ya gurih eh, tapi nek aku ya moh. Lah nyapa? Genep sewengi tetep mati to aku. Lah kok ya? Lah ngombe susu so kok. <laughs> Eh eh, timbang ngombe sing dilarang karo pemerintah lho. Aku ngombe susu luar so ndak dihukum. Ngono lho, Jo. Nah, Ora dikom tapi ampre anget pero. Tapi kan gliyeng penak to. Ampre anget piro? <laughs> anu diuyek kene ning ngene. Iya. Waduh, rumangsa kuwi Niki poket Nembang-nembang sik, Mas. Kalih saged. Heeh. Niki sinten riyen niki? Hah? Niki sinten? Diawiti sangka tengen dhewe. Tengen dhewe. Wow. Heeh. Ah. Oh niki ta. Oh, Mbak Luki. Diaturi jumeneng Mas sepote kaya Sekar gadung. Eh, yo. Sekar gadung. Yo. Eh, Sekar Gadung nek jenenge grup iki piye ta? Ora semayane ya mesti padha biru Seragame mah. Iki lho. Ngene iki jenenge nek wong wis menyatu iki. Menyatu ya ngene iki malah darange ra seragam. Lah iya. <laughs> Gak semayanan ya seragam. Awake dhewe seragam lho, dalange malah gak seragam. <laughs> aku seragam, Mas. Ndi? Karo gunungan iki. Wah, oh, seragam karo gunungan. Oh iya iya. Oh, Masuk. Iya. Kalau ini Dek iya. Yudo iya. masih bersama Nyu Palapa Dek Yudo. Orangnya cantik, masih muda, hmm. suaranya enak. Enak. Eh, jan. Eh. cara nembang ki Dek Yudo. Heeh. Nembangi nuwun sewu wonten panyunan. Hmm, layang Tresno. Layang Tresno. Kula cobi sedikit nggih. pengen roh layang tresno iki sing opo tak kuwi ra Sing piye? Layang tresno enek layang. Iki tulisane layang tresno ning layang kangen. Oh, layang kangen, layang kangen. Hmm. Layang kangen ya sing itu layangmu wis tak tampa wingi kuwi. Tererereng. Ya kuwi enak kuwi. jajal, jajal, jajal. Tapi aja ngaku kae lho, awak dhewe sing ngiringi lho. Oh, lha nyapa? Lho, enak musik akapela. Caca ben ngerti nek awak dhewe iki pemusik. Oh, iya iya iya. Akapela. Iya iya iya iya. Coba piye piye coba. Aku selo, awakmu cuk cuk. Iya iya iya. Ayo lah. Iya. Layangmu. Tung đu đu đu đu đu đu đu đu đu apa wi? Cuk ya. Wi pamane sing nabuh wong liya iso. Sapuh Sing nabuh pamane aku iso. Oke. Dik, nyanyi Dik. Dedel nyanyi. Sing nabuh aku. Mas Yudo. Nggih. Karo musik tenan penak cangkeme dagelan. Dik, saya niki. Heeh. Mbo. Ha, iya. Mbo bo. Ha, eh, Dik, nyanyi Dik. Ayo kan nyanyi. Dites bareng kok iso. Hmm. Ayo. tonton kowe to alah rusak cangkeme kancane tak ya cok tenang gue, Wah kok gowol Tapi ya tetep jape bas betot. Tapi <laughs> bas betot, Dik. Aku ora tau. Bas betot tapi lho lo lho kaya aku lho tak warai. Alah, alah. Kok ya sangu lho Dik iya, omah. Iya. Hmm, coba coba ha. Iya, iya, iya, iya Layangmu hmm, hmm, tak tompo wingi Apik apik coba. Mas Percil, Mas Percil. Mboten, mboten. Lah, eh tawarai. Kudu gelem ayo. Eh, tawarai. Eh. Ah, aku Lu Lumayan iki nggonen perapatan itu iki ra iki sedina ora mati 70 lho. Ayo. Aku tahu lo woro lho. Ora ora harus tawarai uga lho. Ayo eh, eh, tawarai. tawarai. Eh ganti karet sing abang lho. Ora iki lho apa. Ora loro, ora loro. Wah, jan wis. Ah. Anu, nek gue cepret. Ora ora. Diwarai ngebas. <laughs> Edek nyanyi. layangmu tak tompo wingi kuwi wis gak yang yo ngono ngongkonan iki sampean jajal nomor pripun tesih setunggal kan eh ngawur dalang kon jajal yo kaya ngopo diaturke Mas dados yo ombe ya kasih dah masih bersama New Sahne Kancane orkes kita yang sudah terkenal di kota Dok? Eh, eh, Undutane Pak Sukri ngersake mblitar Banyuwangi. Ha, hmm, kaya okay. apa? Yo, diaturke Mas Dados, yo Mas Agus. beksan karo Mbak Mujati iki kok ketokle kurang gayeng. Nggih. Pripun? Mulai karo Bunda itu masa kok kita lek semangat. Nggih. Marai mboten chemistry. Jadi Gua sapa ta kuwi sebok gawe iki. Eh, ora ora klik ngono lho dadi cara cah nom-nome saiki ora oh, ora iso menyatu. Ora iso menyatu. Yo tang dilem geno. Hmm. Tapi nek karo bundai wis mari saka atine lho. Ngomong bundasne pisan kas tak. Mbak Astri jumeneng coba Mbak Astri gembrot jumeneng coba. Ayo eh, ayo eh, eh, bun bun ayo bun bun. Bun ayo bun. Bun kleru lho nyok nyok kleru lho mripatmu. Eh. Walah. Yuda sing senengane sing gede-gede ini ya. Lah lah ngapa nah, to? Lah. Hmm. Nembanga Cahayu. Nembanga nembanga. Iki ana pundutan saka Pak Win ngersake tresno gono. Nah. Niku kedah kalih kula lho. Oh iya. iya Heeh. Iya lho aku. Iya ya, ya ora ya. sapa-sapa sing nembang. Awas nek ora karo aku. Ora ora Mas aku ora nembang. Awakmu nak karo iki aku lho karo sing cilik-cilik ini Mas seneng ngono. Deh. Aku lho ora kuwi nah, ora. Nembang nembang karo aku bun sing anu iki. Aja ngrungokne gurem ceceker ya. Tanganmu iya. lho, tanganmu lho. Sik tangane lho, Mas. Tanganmu lho dulan kok. Lah wong karo gegek dhewe artine eh. ngawur bukan mau krip jalan kaya ngene dolan wih ada cokot aja melak-melak eh, iya iya iya iya dek Mas Yudo dalam saya mantikoni umpomo Mbak Astri ki dadi kembang sampean dadi apa nih saya coba oh iya yeah. ini bener ini bener umpomo Mbak Nun saya tak tekonane. Iya ya boleh boleh Dik. Umpamane Dik Yuda. Iya Dik Percil. Mbak Astri ki dadi dalan. Aku sing dadi montore Mas Percil esok tak liwati awan. Tak liwati bengi. Tak liwati saben dina. Tak liwati terus. Berarti awakmu seneng karo Mbak Astri tenang. Senenge Umpamane Mbak Astri ki dadi kompor. Aku sing dadi cerete esok aku nengkring. sore aku metingkring bengi aku metingkring bendino tak tingkringi terus asik gitu umpamane Mbak Astri dadi kembang jelas aku sing dadi tawone esok tak entup asik sore tak entup bengi tak entup saben dina tak entup terus wong lak tresno kaya umpamane Mbak Astri dadi ambulan aku sing ah. <laughs> nyakal nakal we. Kowe nakal. Nyapa? <laughs> Ya lah kowe iso? Ya iso no. Ora direk palek ya iso ae dhewe. Dik entup. Lah alah alah umpamane dadi. Oh, iya. Dik percil apa dik? Umpama Mbak Asri iki dadi kembang aku sing dadi tawone. esok tak entup. Awan tak entup. Sore tak entup. Sak bendina. Tak entup. Dek Precil. Apa Dek Yudha, Umpama Mbak Asri iki dadi dalan, aku sing dadi montore. Esok tak liwati. Awan tak liwati. Sore tak liwati. Sak bendino. Tak liwati. Ya pokoke sampe limit pokoke. Umpama Mbak Asri iki dadi kompor, aku sing dadi wajane. Esok ningkring awan ningkring sore ningkring sak bendino metingkring ngene awak iki terakhir iki Umpam Mbak Asri ki dadi ambulan, aku dadi supire. Lah ku batangi. Iso. Nek tak kejuk malah bandel. Resno Maranggono, yo dados. Wong ecan. Jenenge wong Kresna ngono dipalang ana mlumpat didadung medhot. kok bisa urip do it. wis aku iki enek sing ngersake pundutan caping gunung digarap jenggleng. Masuk. Asik. Yo coba.